apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų, net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nei pas pagonis, ten kažkas gyvenas su tėvo žmona. Ir jūs dar esate pasipūtę, užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo. Bent aš, nebūdamas pas jūs kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau, lik būdamas tarp jūsų, tą nusikaltimą padariusi. Susirinkę draugien viešpaties Jėzaus vardu, su mano dvasia ir mūsų viešpaties Jėzaus galybė, atiduokite tokį šetonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties teismo dienai. Jūsų girimasis niekam tikės. Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą. Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis savinėlis, Kristus. Tad šveskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Aš jums rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkeliais. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkeliais, gopšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkelis, gopšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas su tokiu nesėskite už vieno stalo. Ką man teisti svetimuosius? Argi ir jūs nesavuosius teisėte? Svetimuosius teis Dievas. Pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo.